Josue, Kabanata, Siyam. Ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa ibayo ng Hordan, sa kaburulan, sa kapatagan, at sa baybayin ng dagat Mediteraneo, hanggang sa Lebanon, sa dulong Hilaga. Ang mga haring ito ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Kananeo, ng mga Perezeo, ng mga Hivita, at ng mga Jebuseo, ay nagsama-sama upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai, umisip sila ng paraan upang malinlang si Josue. Nagdala sila ng pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga lumang sako at mga sisidlang palat na tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga pudpod at butas-butas na sandalyas at damit na gulagulanit. Matigas na at amagin pa ang baon nilang tinapay. Pumunta sila kay Josue sa kampo ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Josue at sa kasama niyang mga pinuno ng Israel. Kami po'y galing pa sa malayong lupain. Nais po naming makipagkasundo sa inyo. Ngunit sumagot ang mga pinuno ng Israel. Baka kayo'y mga taga rito. Hindi kami maaaring makipagtipan sa inyo. Nagmakaawa sila kay Josue. Handa po kami maglingkod sa inyo. Tinanong sila ni Josue, Sino ba kayo? Saan kayo galing? At ganito ang kanilang salaysay. Buhat po kami sa napakalayong lupain. Nagsadya po kami sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol kay Yahweh na inyong Diyos. Narinig po namin ang ginawa niya sa Ehipto. Nalaman din po namin ang ginawa niya sa dalawang haring Amoreyo sa silangan ng Hordan, kay Sihon na hari ng Hesbon at kay Og na hari ng Bashan na nakatira sa Astaroth. Kaya't isinugo po kami ng aming matatanda at mga kababayan. Nagdala po kami ng baon at naglakbay hanggang dito upang makipagkita sa inyo at paabutin sa inyo na kami handang maglingkod sa inyo. Marapatin po sana ninyong makipagkasundo sa amin. Tingnan po ninyo ang tinapay na baon namin. Mainit pa po yan nang umalis kami sa amin. Ngunit ngayoy, matigas na at amagin. Bago pa rin ang mga sisidlang balat na iyan ng aming lagyan. Tingnan po ninyo, sira-sira at tagpi-tagpi na ngayon Gulagulanit na po itong aming kasuotan at pudpud na itong aming sandalyas dahil sa kalayuan ng aming nilakbay. Tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain, ngunit hindi man lamang sumangguni kay Yahweh. Kaya't nakipagkasundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatayin. Sumang-ayon din sa kasunduan ang mga pinuno ng Israel. Tatlong araw pagkatapos pagtibayin ang kasunduan, nalaman ng mga Israelita na hindi pala taga-malayo ang mga taong iyon, kundi tagaroon din sa lupaing iyon. Kaya lumakad sila at pagkatapos ng tatlong araw ay natagpuan nila ang mga tinitirhan ng mga taong iyon. Ang mga lunsod ng Gibeon, Sephira, Beerot at lunsod ng Jerim. Ngunit hindi magawang patayin ng mga Israelita ang mga taong iyon sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nanumpa sa kanila sa pangalan ni Yahweh. At nagreklamo ang buong bayan laban sa pangyayaring iyon. Kaya't nagpaliwanag ang mga pinuno. Nakipagkasundo kami sa kanila sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi natin sila maaaring saktan. Kailangang igalang natin ang kanilang buhay. Kung hindi, baka tayo parusahan ng Diyos dahil sa sumpang aming binitiwan sa kanila. Hayaan niyo silang mabuhay. Gagawin natin silang tagapangahoy at tagaigib. Ipinatawag naman ni Josue ang mga taga-Gibeon at kanyang sinabi, Bakit ninyo kami nilinlang? Bakit ninyo sinabing kayo'y taga-malayo? Gayong taga-rito pala kayo. Dahil sa ginawa ninyo, isinusumpa kayo ng Diyos. Buhat ngayon, magiging alipin namin kayo, tagapangahoy at tagaigib sa bahay ng aking Diyos. Sumagot sila, Ginawa po namin iyon, sapagkat napatunayan namin na talagang iniutos ni Yahweh na inyong Diyos sa lingkod niyang si Moises na ipamahagi sa inyo ang mga lupaing ito at lipulin ang lahat ng taong nakatira dito. At ngayong kayo ngay dumating na, natatakot po kami baka kami lipulin ninyo kami po'y nasa ilalim ng inyong kapangyarihan ngayon. Gawin po ninyo sa amin ang inyong mamarapatin. Kaya't ipinagtanggol ni Josue ang mga taong yon at hindi ang patayin ng mga Israelita. Subalit sila'y ginawa niyang mga alipin, tagapangahoy at tagaigib sa altar ni Yahweh. Nananatili sila sa kalagayang iyon hanggang ngayon at naglilingkod sa altar ni Yahweh saan man sila kailanganin.